2008an elkartu zen Nafarroako Komertzio Gambara Gipuzkoako Baskundea eta Bayonakoarekin Bi artean proiektuan, aurten mugaz gaindiko merkatal ganbarak, irorogeita bi enpresa lagundu ditu urtahiletik iru lujaldeetan, beharrezkoa den tresna bat bilakatzen ari da iparaldean zein egoaldean, Olga Irastorza biarteanen zuzendaria. Aujourd'hui biartean c'est une marque euh, qui est connue et je pense reconnue sur le transfrontalier. C'est une porte d'entrée pour les PME, PMI, TPE, start-up, centres technologiques, etc. sur les quais questions du transfrontalier, sur des projets de développement économique Mota hortako merkatal gambara bakarra da Europan, eta ez agupen bat lortu du, Euro Eskualde Mailan proiektuak bultzatzen dira bertan, eta hiru berrikuntza polo sortuko dira ere biartean esker, bainat jauregi proiektu buruak erraiten digun bezala. Hiru baditugu, uh, bat da big data, da, dira datuen baliapenak eta bat, balio erantzia ere gehitzeko, eta gero bigarrena dugu uh, uh, fabrikazioa aditif deitzen duguna, uh, hori uh, da bon, teknologi berri bat industria mailan erabaditzen dena eta sektore hainitzetan aplikatzen dena. Eta gero irugarrena dugu osasun mailan, nun nahi dugun uh, berrikuntza eta bedezieki uh, medikuntzarako uh, sortzen diren dispozitibokok. Eien uh, garapena, uh, bat, uh, akseleratu, azkartu. Horri Bruselan mugaz gaindiko estrategia eguna antolatuko dute partaideek, biarteanek era eramandako lana Europari obeto ezagutarazteko.